I oca i sina i svetoga duha. Evo, braćo i sestre, danas slavimo jednog čoveka. Čoveka po rođenju isto kao i mi, ali slavimo jednog od redkih, zapravo jednog od dvojice u celoj istoriji roda ljudskog, kada je Bog stvorio čoveka pa do današnjeg dana, koji nisu prošli kroz kapiju smrti. Kako se to zbilo, na koji način nama nije bezbedno da ispitujemo, ali verom primamo i znamo i čekamo, jer je obećao gospod da će Ilija ponovo doći. Čovek kao i mi, ali velikom silom ispunjen. Majke rođen, ali njegova reč nebo otvara i zatvara. Veliku smelost imao pred Bogom. Veliku revnost za pravdu Božju. I vidimo, sinoć smo slušali čitanja iz Starog Zaveta, s knjige o carevima, Vidimo, sećamo se, čudimo se, prorok Ilija pokazao je ko je istiniti Bog, nizvevši oganj s neba na žrtvu. Posle toga pokla bezmalo hiljadu proroka paganskih. Pokla ih jednostavno jednog po jednog, čovek Boži. I mi udivljeni stojimo i gledamo otku to. A u dubini srca njegovog krije se bezmerno smirenje, bezmerna predanost volji Božjoj kao jadni i krotak, ali kada je potrebno radi spasenja naroda izabranog i kao lav razgoropađen, ali sve u tvorenju volje Božje. I pokazujući nam na taj način plodove smirenja, plodove prave vere i strajnosti u služenju Bogu i iđenju putem njegovim. Udostojio se čak i toga da i sam vidi Boga, pa na gori Sinaju, pobegavši od zle žene Jezavelje, jer premda je ubio skoro hiljadu proroka, opet uplašio se od jedne žene, jer nije bila volja Božja da i nju nasilno ubije. I tako plačući na gori i tužeći se Bogu što nema svetih, narod se iskvario, dobio od Boga obaveštenje da ne treba da plače jer ima onih za koje niko ne zna, koji Bogu služe u duhu i istini, u srcu svome mu pevajući i ispovedajući ga. I onda bi orkan veliki i ne bi orkanu gospoda, bi posle orkana vihor, ni tu ne bi gospoda posle vihora, laki, tih i vetrić. I u njemu Ilija vide Boga. Nagoveštavajući nam da Bog nije u sili moćnika ovoga sveta, da Bog nije u larmi i galami, već nas je na mir pozvao Gospod, na radost i ljubav. A sve to biva kao plod smirenja. Zaista. I u poslanici svetog apostola Jakova koju pročita smo, kaže se Molite se jedni za druge, ispovedajte se jedni drugima da ozdravite. I onda kaže, zovite starešine crkvene da vas pomažu mirom i oprostit vam se gresi i celit se, što jeste sveta tajna miropomazanja I eto, rekli bismo, smirenje, smirenje zaista jeste lakši put. Jer daleko je lakše biti smiren i prihvatiti ono što se od Boga pošalje na nas, uzeti krst svoj i blagi jaram, blagi jaram gospoda našeg i poći za njim no se u gordosti svoje stalno upinjati da dokažemo kako smo mi u pravu, kako svako nama nanosi nepravdu, da uzmemo teško breme ovoga sveta koje svet na nas nabacuje malo po malo tako da sami to ne možemo da uvidimo, već nosimo misleći da je to taj put, da smo mi ti koji su uvek žrtva. Ali, jako smo stvoreni po obrazu Božjem kao savršena stvorenja, ako smo se krštenjem očistili od prvobitnog Adamovog greha i obukli u odeću netruležnosti, znamenovani za život večni, Ipak, dali smo mesta đavolu koji stalno, stalno na nas napada onoliko koliko mu gospod dopusti, a na nas najviše kroz pomisli stalno nam ubacuje najviše pomisli egoizma, da smo mi ti koji smo u centru i da sve treba oko nas da se vrti I kada već prihvatimo tu pomisao, već se blagodat polako povlači i onda smo slobodni za delovanje drugih strasti i drugih pomisli. A pomisao, kada se prihvati, ona munjevito prolazi kroz dušu, čovjek počinje da razmišlja o njoj, da se naslađuje, ona se useljava i u njegovo srce i on već umom počinje da razmišlja kako da učini taj greh. Ako ga učini jednom, đavo već vidi da ima sklonost prema tome, onda mu još jače ubacuje pomisli na taj greh. Ako ga učini drugi, treći put, greh prelazi u naviku, a navika, kako kažu sveti oci, postaje naša druga priroda. I onda već činimo greh kao nešto što nam je prirođeno, kao nešto što je naše. I onda je jako teško osloboditi ga se. Zato gospodi kažu u evanđelju ako te desna ruka sablažnjava, cecije, ili ako te oko tvoje sablažnjava, skopaj ga, jer zaista ništa nije teže od odseći ruku i skopati oko, no sloboditi se od grehovne navike koja se ukorenila u srcu. A sve počinje od tako malih pomisli. A mi stalno, zauzeti žiteljskim brigama, problemima, ne stražimo kako bi trebalo i primamo bujicu pomisli svakoga dana, ne ispitujući od koga dolaze, kakva je njihova namera i šta one proizvode u nama. I kada se već osvestimo, vidimo da je greh duboko u prirodu ušao. Zato su nam oci i ostavili onu kratku, jednostavnu molitvu Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog, ili još kraće, Gospode Isuse Hriste, pomiluj me, kojom trebamo da ispunjavamo naš um kako bi sprečili toj raznoj, raznim navalama pomisli, da nas oduvaju, da nas smute i da nas učine nepričasnim blagodati Božjoj. A upravo, bez blagodati Božje i nemoguće nam je spasti se. Naravno, do same smrti nije kraj, jer gospod je posle krštenja ostavio moćno oružje u borbi protiv greha, jer Bogu nije ništa lakše nego da sav, sav taj grehovni šljam skine s naše duše i da nas ponovo učini decom Božjom, sinovima i kćerima njegovim. Ali je potrebno da mi pokažemo dobru volju i nameru da mu do smrti služimo, a to možemo jedino u smirenju. U smirenju, ne stavljajući sebe iznad drugih, brinući se za spasenje drugih kao i za svoje spasenje i ispovedajući, ispovedajući sagrešenja svoja gospodu. A upravo sagrešenja naša jesu ono zašto mi osjećamo da nas odvaja od Boga. Naravno, mi ovako puni svega i svačega nečistog ne možemo videti te i najmanje greščice, ali potrebno je polako poći od velikih spovedati, što se duša više čisti, više će videti prljavštinu nečistote koja se taloži tako slojevima. A o ispovesti, koja je usko povezana i s pokajanjem, da pročitamo jedan kratki deo, praktično jednu misao našeg svetog vladike Nikolaja, koja će nam možda otvoriti neke nove vidike jer mnogi se od nas ne dotiču tako često i tako ozbiljno ispovesti, stideći se naravno zbog svoje gordosti i bivajući nemarni, jer ne prepoznaju na svojoj duši od toliko mnogo grehova koji su već, kako rekao smo, postali druga priroda, smatrujući ih za nešto normalno i obično, i onda to tako puštaju da se nataloži. Evo šta kaže sveti vladika. Ispovest je zahtev crkve da čovek pokaže svoju skrivenu senku. Ispovest je zahtev crkve da čovek pokaže rane svoje duše koje prikriva prividnim zdravljem. Ispovest je zahtev crkve da čovek otkrije slabost svoju, koju prikriva maskom svoje moći. Ispovest je zahtev crkve da čovek otro, otvori otrovni gnoj duše svoje, koji on veštački zamazuje spoljašnjim mirisima. Ispovest je zahtev crkve da čovek koji igra ulogu prekrasnog viteza pred drugima pokaže sebe kao grbonju, kakav se on intimno i pokazuje sebi samom. Niko ne ide lekaru da mu se pohvali svojim zdravljem, no da mu pokaže trulo mesto na svome zdravlju. Isto tako niko ne ide ispovedniku da mu se pohvali svojom pravednošću, no da mu saopšti neku opasnu pukotinu na svojoj pravednosti. Kada čovek prelazi prag lekarev, on ostavlja svu oholost pred vratima, da bi je ponovo uzeo pri povratku među ljude. Kada čovek polazi na ispovest, on mora ostaviti oholost svoju pred vratima crkve. Blago njemu ako je tu i zaboravi pri povratku među ljude. Daj Bože da pri izlasku iz crkve promeni štab i da umesto oholosti uzme smirenost za poštapač u životu. To tako vidimo koliko crkva stvari ističe smirenje kao temelj svega, jer smirenje jeste temelj svih vrlina, ali je smirenje i kruna svih vrlina. Jedino na njemu možemo nazidavati ostale vrline, pa i ljubav, jer ljubav bez smirenja jeste samo prividna senka, laž koja vrlo brzo prerasta u pohotu i bezbožništvo. A nije nas na tu ljubav prizvao Gospod već polako uzrastajmo u smirenju, a to možemo najbolje prihvatajući sve što nam se dešava kao volju Božju i sve uvrede koje nam ljudi nanose, prihvatajmo, jer smo zaista dostojni, jer bismo stvoreni po obrazu Božjem i otpasmo od njega. I gamižemo po zemlji, gledajući u nebo, ali gledajmo i na braću i sestre koji takođe po zemlji prikovani ode i stavimo i njih pred milosrđe Božje. Jer i apostol Pavle kaže, neka, nika, ne, neka niko ne traži ono što je, svoje, što je njegovo, već i ono što je drugih. Imajući to pred očima, potrudimo se svim silama da oholost i gordost potisnemo i pokopamo u zemlju i da onda smirenjem iz praha uzdignemo se u nebo u onaj svetli strašni dan kada dođe gospod svi sveti njegovi i neka nam u tome pomogne i sveti prorok Ilija koga danas proslavljamo i sveti Ilija Gruzijski svetionik gruzijske zemlje, zemlje koja je takođe, kao i naša, stalno na braniku pravoslavlja, stalno u dodiru sa svim i svakčim, sa raznim neprijateljima crkve Hristove. Ali znajmo da je najveći neprijatelj đavo, a on je svuda i vreba svakoga od nas. Zato usprotivimo se đavolu, pribegnimo Bogu i slavimo, slavimo ga danas da bismo ga slavili i u Carstvu nebeskom Oca i Sina i Svetoga Duha.